na tuwa tahadhari vijana vijana na kwa Uislamu umuman yale mambo yatakayokuisha na mwezi wa Ramadhani kwa hakika tujiepushe nayo أعداء هذا الدين أعداء هذا الدين ما روي ودينه ما روي ودينه كلا بنفقو الذي سيم يا خيري واوه تفوت يا مولا قوت وات كتك خيري يو نسكي أنا تناونا كتك اليوم يا حباري ملمال ما في جانا لو هي ولا تكوا عندلي ورمضان كاب وعندلي وشدان ومشدان بكيرا فاجيلي رمضان أين عقولنا عباد الله عباد الله تكوا بيا akili zetu na haya mambo hivi ni kweli sisi tumekuwa ni vijana tumekuwa ni watu wa kuandaliwa mambo ya kututukulisha katika misimu ya kheri hivi kweli sisi ndo tumekuwa ni watu wa kupangiwa mambo mbona hatujawahi kusikia krismasi kapu mbona hatujawahi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 unalia na watu waliokuwa wamekuzunguruka pembezoni wakiwa ni wenye furaha na kucheka tenda kwa ajili ya nafsi yako pale ambapo watakapokuwa wanalia siku ya kufa kwako wewe ukiwa ni mwenye furaha na mwenye kucheka waladatka ummuka ya ibn adam bakia wannasu haulaka yadhakuna surura fa'mal li nafsika an takuna idha bakau fi yaumi mautika dhahikan masurura tenda kwa ajili ya nafsi yako sema kwa ajili ya nafsi yako toa juhudi kwa ajili ya nafsi yako pale ambapo umauti utakapokuwa umekuteremkia ndugu na jamaa na marafiki na jamaa zako wa karibu watakapokuwa wanalia kwa yale uliyoyatenda kwa ajili ya kuiokoa nafsi yako utakuwa ni mwenye kufurahi na mwenye kucheka yenye wa Allah subhanahu wa ta'ala katika janga kubwa linalotusibu leo hii sisi waislamu ammatan jambo ambalo ni khatirun wa kabirun ni amrun lilghaflati au amru ghaflati jambo la watu kughafilika pale ambapo tutakapokuwa tumeghafilika na akhira yetu tumejisahau na misimu inayotupitikia kwenye maisha yetu fursa mbalimbali zinazotupitikia katika nyakati zetu mbalimbali uongezwaji wa matendo na ujira unapotupitikia sisi kwenye nyakati mbalimbali malipo makubwa tunapoyakosa kuepushwa na moto tunapopakosa ni kwa sababu katika makosa yake au sababu zake ni watu kuwa wameghafilika watu watakapokuwa wamejisahau wanapitwa na fursa kubwa sana wanapitwa na mambo makubwa mno aliyoyaandaa Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake rahmatan lahum kwa ajili ya kuwaonea huruma tamweni enyi waja wa Allah subhana sifa ya kuwa wewe ni mwenye kughafilika na misimu ya kheri na nyakati bora na matendo mbalimbali mazuri na kuongezewa ujira sifa hii ya kughafilika min sifatil kafirin ni katika sifa za watu waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala watu waliompinga Allah subhanahu wa ta'ala watu wenye kumfanyia uadui Allah subhana moja katika sifa aliwasifia nazo Allah ndani ya Qur'an ni watu walioghafilika zinakupita nyakati za swala yanakupita matendo ya kheri zinakupita nyakati ambazo tendo utakalolifanya utalipwa maradufu wewe unaghafilika na jambo na mambo hayo hiyo ni moja katika sifa miongoni mwa sifa za makafiri ومن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون الله سبحانه وتعالى نسيمه man kafara min ba man kafara billahi min ba'di imani yule ambaye amemkufuru Allah subhana baada ya kuwa amemwamini Allah subhanahu wa ta'ala huyu yupo katika wakati mgumu illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman isipokuwa yule ambaye amelazimishwa kumkufuru Allah subhana na hali ya kuwa moyo wake umetulizana kwa imani Allah subhana akatoa mauqifu akatoa msimamo juu ya wale ambao wamemkufuru Allah akasema ulaika alladhina tabaa Allahu ala qulubihim hao ndio watu ambao Allah ametia mihuri katika nyoyo zao wa na kwenye masikio yao wa absarihim na katika macho yao wa ulaika humul ghafilun na hao ndio watu walioghafilika waliomkufuru Allah subhanahu wakaacha kumwamini yeye tabaraka wa taala wakaacha kuwa ni watiifu katika sheria ya allah subhana haulai humul ghafilun hao ndio ambao allah subhana amewataja kama ni watu walioghafilika wameghafilika na kuhesabiwa na mola wao wameghafilika kwamba mikononi mwao mkono wa kulia na wa kushoto kuna malaika wanaoandika mema na kuandika maovu wameghafilika ya kwamba kila wanachokifanya kimedhibitiwa na kinaandikwa kila anachokifanya mwanadamu lakini pia wameghafilika kwamba kwa Allah subhana kuna jambo la kuadhibiwa na moto na kuna jambo la kupewa neematun adhima wahiya hiya aljanna wameghafilika na janna ya Allah subhana zinawapitikia wao nyakati mbalimbali bora na misimu iliyojaa madonge manono ya fadhila zinawapitikia hizo misimu wao wameghafilika haulai humul ghafilun hawa ndio ambao Allah subhanahu wa ta'ala anasema wameghafilika wa humul kafirun muislamu anapokuwa ni mwenye kughafilika anashabihiana na watu hawa anafanana na watu hawa ambao wananeemeshwa na kila aina mbalimbali za neema lakini wanaghafilika na kumtii Mola wao subhanahu wa ta'ala wa aidha ibadallah na pia enyi waja wa Allah subhanahu tambueni kitendo cha wewe kuwa ni mwenye kughafilika zikakupita nyakati bora za ibada zikakupita nyakati bora za matendo mema hadha min asbabi raddi duaik hii ni moja katika sababu ya kutokukubaliwa dua yako ni moja ya sababu ya Allah kurejesha maombi yako ni moja ya sababu ya Allah kutokukubali maombi yako pale ambapo unapokuwa umeghafilika utakapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala hawezi akakujibu maombi yako kwa sababu wewe ni mtu ambaye umeghafilika na wajibu wa kuwepo kwenye huu ulimwengu imekuja hadithi hadithi ya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma hadithi kaipokea al-Imam Ahmad katika musnad wake na ameisahihisha al-Allama Ahmad Shakir rahimahumullah ta'ala mtume sallallahu alaihi wasallam anasema alqulubu awiyatun nyoyo hizi ni vyombo nyoyo zetu tulizo nazo hivi ni mithili ya vyombo ba'dha aua min ba'dhin baadhi ya nyoyo zina hifadhi zaidi kuliko ya nyingine zina uelewa zaidi kuliko nyoyo zingine alqulubu aw'iyatun ba'dha aua min ba'dhin kisha mtume akasema wa idha sa'altumullaha aljanna ayuha nas pindi mnapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala pepo enyi watu fasaluhu wa antum muqinuna bil ijaba muombeni hali ya kuwa mna yaqini ya kujibiwa wa inna Allah na kwa hakika ya Allah subhanahu la yastajibu 'abdin da'ahu an dhahri qalbin ghafilin hakika ya Allah subhanahu hajibu maombi ya mwanadamu hatoi majawabu ya maombi ya mtu ambaye anamuomba mola wake hali ya kuwa amegafilika anayemuomba mola wake hali ya kuwa hajui adhamatullah hajui uwajibu wa kuwepo kwake kwenye hii ardhi anapotaka msaada kwa mola wake anapohitaji mola wake mola wake amuokoe na majanga aliyonayo hali ya kuwa mtu huyu ni ghafilun lirabbih amemsahau mola wake kwa kiasi kikubwa amemsahau mola wake kwenye nyanja mbalimbali amemsahau mola wake kwenye nyakati mbalimbali mtu huyu linapomfika jambo akanyanyua mikono yake kumwomba allah subhana fa inna allaha la yastajibu liabdin daahu an dhari qalbin allah hawezi kujibu wala kuitikia maombi ya mtu ambaye ameghafilika umri wako ulionao ni umri ambao kila wakati unakupigia kengere umri wako ulionao una ishara mbalimbali zinazokuonyesha ya kwamba anta sairun ila rabbik wewe unamwelekea mula wako lakini pamoja na hizo tambihi mbalimbali pamoja na kengere mbalimbali unazotembea nazo pamoja na matendo mbalimbali unayoyafanya yanayokujulisha ya kwamba unaelekea mbali kwa mula wako lakini wewe umeghafirika kwa allah subhanahu wa taala likikuijia jambo likakukaa kooni ukabanwa na matatizo ukafikia hali unahitaji alhal unahitaji kutatuliwa jambo lako taljau ila rabbik unamrejea mola wako basi kipindi hicho unachomrejea mola wako na hali ya kuwa wewe moyo wako umeghafilika haujui adhamatullah haujui utukufu wa Allah subhana haujui nafasi ya Allah subhanahu wa ta'ala mola wako hawezi kukuitikia maombi yako ndio maana unawaona watu wanahamisha chaneli wanahamisha nyakati wanaacha kumwomba mola wao na kwenda kuwaomba viumbe wenzao yenye waja wa allah subhanahu wa taala katika mambo ambayo anahitaji mja katika huu umri wake anahitaji mja katika huu umri wake kuyafanyia juhudi kisawasawa ni amalun saliha kila unapoambiwa hili ni tendo jema jitahidi utoe juhudi kwenye kulitenda haya maneno yanaweza yakawa yanakaririka sana kwenye masikio yako maneno haya ya matendo mema yanaweza yakawa ni yamezoeleka kwenye akili yako yanawezekana haya maneno yakawa yanakuchosha kwenye akili yako lakini tambua sababu kubwa itakayoweza kukusaidia mbele ya mula wako ni kupambana na kushindana kwenye uwanja wowote ule kwenye sehemu zozote zile kwenye nyakati zozote zile ambazo ndani yake kuna matendo ambayo ni mema ameyathibitisha mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ameelekeza Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min dhimni haula na miongoni mwa matendo mema ambayo inatakikana uyasikie sana katika mwezi huu wa Shaaban ni amru siyam ni jambo la kufunga enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala jambo la kufunga hili ni msamaha unaotembea nao anayedumu na kufunga katika misimu mbalimbali ya kheri ni mtu anajitengenezea kuupata msamaha wa Mola wake ni mtu anajitengenezea kuupata ujira mkubwa sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati mpaka Allah alipofikia akasema wasaimina wasaimat wana wale ambao waliofunga wanaume na waliofunga wanawake walhafidhina furujahum alhafidhat na wale ambao wamehifadhi tupu zao wanaume na wanawake والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما allah ameandaa kwa wao ujira uliokuwa mkubwa sana ameandaa kwa wao msamaha na ameandaa kwa wao ujira uliokuwa mkubwa ndani ya hilo kundi la watu waliotamkwa ndani ya aya hiyo kuna waislamu wanaume na waislamu wanawake kuna waumini kuna wenye kutoa sadaka kuna wanyenyekevu na kuna wale ambao wenye kujikusuru katika matendo mema kisha allah akafikia akasema na wale wenye kufunga na wale wenye kufunga wanaume na wale wenye kufunga wanawake aadda Allahu lahum maghfiratan wa ajran adhima unaukimbiaje msamaha wa Allah subhana unakimbiaje ujira mkubwa wa Allah subhana kitendo cha kujizuia kutokea alfajiri inapoingia ya pili mpaka usamaji wa jua ikawa hauwezi kula chochote haujaingiza chochote kwenye tumbo lako wala utupu wako haujautumia chochote katika mabaya au katika halali Allah subhanahu wa ta'ala anakuambia hiyo ni zawadi ya kupata msamaha wake subhanahu wa ta'ala lakini pia tambueni wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun katika matendo bora ni mtu kufunga ikiwa nyinyi mwaelewa katika watu wenye kuelewa ndio maana mtume wenu sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika mwezi huu wa Shaaban alikuwa anakithirisha sana jambo la kufunga kwa sababu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun lakini pia enyi wajua Allah subhana mtu mwenye kukimbilia jambo hili la kufunga katika mazuri anayoyapata ni kuwekwa mbali uso wake na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala yule ambaye anajikusuru katika hii miezi na kwenye misimu mbalimbali ya kheri na katika masiku mbalimbali yaliyo bora yanayohimizwa ndani yake mtu kufunga kitendo cha kufunga wewe allah subhanahu wa taala anauweka mbali uso wako na moto imekuja hadithi hadithi ambayo ameihasinisha alallamatu lalbani al hadithi hiyo imepokelewa na sahabiyu jalil Abdullah bin Umar mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah hakuna mtu yeyote atakayefunga siku moja katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala illa ba'ada allah bidhalika liyawmi wajhahu ila an-nar 70 kharifa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atauweka mbali uso wake atamweka mbali mtu huyo yauma alqiyama siku ya kiyama atamweka mbali na moto wa jahannam sabina kharifa umbali wa matembezi ya miaka sabini yauman fi sabilillah nchi ya Allah subhana ima iwe Jumatatu au ima ni alhamis au katika siku yoyote katika mwezi huu wa Shaaban ukateua siku ambayo unaona una nafasi ya kufunga ukafunga kwa sababu mtume wako alifunga mwezi huu wa Shaaban basi katika malipo unaotembea nayo wewe Abdullah ni kuwa kwa mbali na moto wa Allah subhana tena umbali wa matembezi ya miaka sabini yani pale uliposimama na moto ulipo ukitembea wewe ni takriban utatembea miaka sabini bali imekuja hadithi fi Tirmidhi mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man sama yauman fi sabilillah yeyote mwenye kufunga siku moja katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala Allahu bainahu wa baina nari khandaqa Allah subhanahu wa ta'ala ataweka kati ya huyo mtu na moto ataliweka handaki refu sana kama baina as-samai wal ardh kama ulivyokuwa umbali wa mbingu na ardhi hadithi hii amehasanisha al-allama al-albani fi jami' at-tirmidhi siku moja utakayoifunga wewe katika malipo unayoyapata patakuwa kati yako wewe na moto ni sawasawa kati yake pana handaki refu umbali wa urefu huo ni kama baina samai wal ardh ni kama vile umbali wa mbingu na ardhi lakini pia ibada Allah kuna amali gani mfano wa saumu kuna amali gani nafikia mfano wa saumu ambayo saumu Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe kwenye hadithi al-Qudsi amethibitisha ya kwamba as-saumu li wa ana ajizi be saumu ni ya kwangu mimi na mimi ndiyo ninayoitolea malipo kuna amali gani inayoweza kufikia saumu na ndio maana sahabiyun jalil abu umama radhiallahu anhu alimfuata mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ya rasulallah qultu ya rasulallah nilimwambia ewe mtume wa allah dullani ala amalin adkhulu bihi ljanna nijulishe mimi juu ya tendo ambalo kwa tendo hilo nitaingia peponi niambie jambo moja tu ambalo litanifanya mimi niingie peponi qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam mtume akamwambia alaika bisaumi la mithla la lasimiana na ibada ya kufunga kwa sababu haina mfano alaika bisaumi fa innahu la mithla la jilasimisha na ibada ya kufunga kwa sababu ni ibada ambayo haina mfano rawi wa hadithi hii kama fi sunan an-nasai anasema ya kwamba fama ruya abu uwama wa zawjatuhu illa wahuma siyama hawajawahi kuonana tena hawajawahi kuonekanwa tena abu umama na mke wake isipokuwa walikuwa wanaonekana ni wenye kufunga na ulikuwa ukionekana moshi unawaka majumbani mwao ulikuwa ukionekana moshi unawaka unatoka juu ya nyumba yao basi watu wanafahamu haulai dhuyufun hao ni wageni wamekuja kutembea kwa nyumba zao ndiyo maana wamefikia kiwango cha kupika wallahu tabaraka wataala alam الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله وريف ووت ونيكيلي ووت wenye kufahamu thamani ya akhera wenye kumtambua Mola wao katika amali ambazo wanaishi nazo na wanadumu nazo ni ibada ya saumu ni ibada ya kufunga ni katika amali ambazo zinatembea pembezoni mwa watu werevu ni katika amali ambazo mtu hawezi kuziacha miezi na miezi ni katika amali ambayo inamfanya mtu awakumbuke waliokuwa chini yake anafikia kiwango cha kuhisi maumivu ambayo wanayahisi watu wengine anafikia kiwango cha kuwa ni mtu mwenye huruma anafikia kuwa ni mtu ambaye khadi'un li ni mwenye kujinyenyekeza kwa Mola wake ibada Allah werevu hawaiachi ibada ya saumu wenye tamaa ya kukutana na mola wao hawawezi kupita wiki miaka au miezi hawajizuii na vyakula na hawajizuii na tupu zao utawaona ni mara chache sana bali ni wenye kukimbilia sana ibada hii Allah siri ya hili siri ya ibada hii ya saumu ibada ya saumu enyi waja wa Allah subhanahu waja wema kwa kuwa walikuwa wanakimbilia ibada hii kama vile mtume wetu sallallahu alaihi wasallam na masahaba na matabii na aimmatul huda moja ya siri kubwa iliyomo ndani ya saumu assaumu kafaratu saumu ni kafara kitendo cha wewe kufunga ile ni ibada ambayo imewekewa ndani yake kafara na kafara maana yake ni kifutio cha makosa anayefunga ameingia kuna jambo zito sana na ndio maana ibada Allah zimekuja sheria mbalimbali ndani ya dini yetu kwa mtu aliyekosea baadhi ya taratibu na sheria ikawekwa saumu ya kufuta lile kosa aliyekosea baadhi ya utaratibu katika sheria yetu utakuja kuona Qur'ani au sunna vinamwambia ili uweze kuwa ni mwenye kulifuta hilo kosa katika mambo unayotakiwa uyafanye ni jambo la saumu jambo la kufunga aliyekuwa muhrimu mwenye kuhirimia katika miji ya maka ikatokea kwa udhuru fulani akanyoa nywele zake kabla ya muda fafidiyatun min siyamin au sadaqatin basi fidia yake ni kufunga saumu au kutoa sadaka kosa lile la kunyoa muda ambao bado haujafika mmoja hilo kosa ili lisihesabike mbele ya Allah subhana fafidiyatun min siyamin au sadaqatin anatakikana atoe fidia ya kulifuta hilo kosa la yeye kufunga ima itakuwa ni kufunga siku kumi au siku tatu wahalumma majarra ni kuonyesha ya kwamba saumu ni kafaratun lidhunubi ni kifutio cha makosa na madhambi ambayo mtu anayafanya lakini pia enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala mtu ambaye katala muahadan khata'a mtu ambaye amemuua muahidi kwa makosa amemuua kafiri aliyekuja kwenye miji kimakosa akamuua kwa bahati mbaya alikusudia kumpiga mnyama bahati mbaya huyo kafiri akapita yale maeneo akawa taan kwa makosa kosa hilo la kumuua kafiri huyu muahid kosa hili la kumuua huyu kafiri muahid linatakikana katika hayo allah nasema faman lam yajid fasiyamu shahrain mutatabi'ain taubatan min allah na afunge miezi miwili ikiwa amekosa chenye kulipwa basi na afunge miezi miwili yenye kufuatana taubatan min allah hiyo ni toba itokayo kwa allah inayolifuta hilo kosa la kumuua muahidi miezi miwili yenye mfuatano chukulia mfano katika haya maisha yetu ya leo hii sisi wenye vipando ima iwe ni magari ima iwe ni pikipiki ikatokea lenye kutokea ukamgonga utakayemgonga ukamuua wa huwa kafirun mathalan au yoyote katika binadamu ikatakikana utoe fidia miongoni mwa fidia hizo utawajibika wewe ufunge miezi miwili yenye kufuatana faman lam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'ain taubatan min Allah hiyo ni toba itokayo kwa Allah inawalifuta hilo kosa asaumu kafara lakini pia yule ambaye amemfananisha mama yake au amefananisha mgongo wa mama yake mgongo wa mke wake ni mithili ya mgongo wa mama yake mume ambaye yamempitikia maneno ya kumfananisha mke wake ni mithili ya mama yake katika makosa aliyoyafanya mtu huyu hili kosa la kumfananisha mke wake na mama yake anatakikana pia apatiwe adhabu mbalimbali miongoni mwa adhabu miongoni mwa kafara anazotakiwa azifanye kwa kufuta hilo kosa Allah subhanahu wa ta'ala anasema faman lam yajid faman lam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa afunge miezi miwili yenye kufuatana ilifute hilo kosa kuonyesha ya kwamba saumu wale wote werefu walikuwa wanakamatana siri yao kubwa ya kufunga ni kwa sababu wanajua ndani ya saumu saumu hii ni kafara ya makosa mbalimbali lakini enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala hadithi fi sahihaini mtume sallallahu alaihi wasallam atambia fitnatu rajuli fi fi ahli fitnatu rajuli fi ahli wa mali wa waladihi wa jarihi mtihani wowote unaompata mtu kwenye familia yake mitihani yoyote inayompata mtu kwenye familia yake kwenye mali zake kwa watoto wake kwa majirani zake yukaffiruha siyamu wassalatu wassadaqa fitina hizo na mitihani hiyo inaondoshwa na kufutwa na saumu na inaondoshwa na swala na inaondoshwa na sadaka mitihani inayokupitikia kwenye maisha yako kila siku ima wewe na baba yako wewe na kaka yako hamuelewani wewe na jamaa yako hamuelewani wewe na ndugu yako wa karibu hamna uhusiano mzuri bali imefikia mmekatana kwelikweli na umejitahidi kadri unavyoweza kumrejesha ndugu yako lakini fitna imeshaingia ndani yake basi katika moja yafutiwa hilo kosa moja katika mambo yanayowepesisha kadhia yenu baina yenu wawili ni jambo la kufunga na jambo la swala na jambo la sadaka mali tulizo nazo mali tunazozichuma leo hii asubuhi na mchana na jioni zinaingiwa na mitihani mbalimbali machumo yetu yanakuwa tunayapata lakini hayakai zinapotea mtu haelewi zinapoteaje matumizi yanatumika lakini matumizi hayana utaratibu moja ya hifadhi ya mali za watu ni asiyamu wassadaqatu wassala ni jambo la watu kukithirisha jambo la kufunga lakini pia watoto wetu hawa faladhatul akbad furahisho zetu watoto wetu wa kiume watoto wetu wa kike moja ya hifadhi ya kuwahifadhi na mabalaa na shari mbalimbali ni sisi wazazi kudumu na ibada za somo kudumu na ibada za sala kudumu na ibada za sadaka lakini pia tunaishi na watu tunaishi na majirani mbalimbali tunaishi na watu wanatuudhi makazini ima mashuleni ima majirani wa kawaida wanatufanyia aina mbalimbali za maudhi moja ya tiba ya kuondosha haya mambo ni asiyamu wasadaqatu wassalaa haya ni maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallama kama fi sahihaini fitnatu rajuli fi alihi wa malihi wa waladihi wa jarihi yukafiruha salatu wa ibadallah enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala muumini wa kweli ni yule ambaye anaposikia matendo mema anaposikia mambo yenye fadhila anaposikia mambo ambayo yamejaa kheri ndani yake humkuta muumini huyo ni mwenye pupa na mwenye hamu kubwa sana ya kuyakimbilia yale matendo na kuyatenda hadhi huwa hadhi ya sifatu almuslim hii ndiyo sifa ya muislamu pale ambapo anaposikia jambo hili lina fadhila jambo hili lina kheri jambo hili naliweza kulitenda basi utamkuta muislamu la yatawan hawezi kurejea nyuma wala hawezi kujipa muda bali ni mtu wa kutoa maamuzi na kuanza kutekeleza takupeni habari moja Abdullah ibn Mubarak rahmatullahi alayhi al-Imam Abdullah ibn Mubarak ni katika maimamu wakubwa na hiyo ndio ilikuwa daabu salaf ilikuwa ndio daabu salihin mwenendo wa waja wema pindi wanaposikia kheri wanaposikia hapa kuna jambo zuri ile fursa hawawezi kuiacha na ndio maana wakawa ni watu wema na ndio maana wakawa ni salafu salih Abdullah ibn Mubarak rahmatullahi alayhi alipobahatika kwenda katika maji ya Zamzam Makkah alipofika na kuyashika yale maji ya zamzam akaileta isnadi ya hadithi mpaka mwisho wake ani nabii sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mtume anasema ma samsamin lima shuriba lah maji ya zamzam yatafanya kazi yanafanya kazi kwa kile au kwa ile nia ambayo mtu amenywea yule ambaye ameyanywa maji ya Zamzam kwa nia fulani basi yale maji yanakwenda kutekeleza lile jambo aliyekunywa maji ya Zamzam kwa ajili ya Allah subhana mjalie uwezo mkubwa wa hifdhi ya Qur'an basi kwa maji yale ya samzam ya baraka iliyomo ndani yake Allah humwafikisha katika hilo Abdullah ibn Mubarak anashika yale maji akaisoma hadithi hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kuyanywa yale maji akasema kwa hadithi hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam nami ninatumia fursa hii hii maji ya zamzam kwa kuwa nia yake ni kuiweka wakati unayanywa nia yangu mimi namuomba Allah subhanahu wa ta'ala asinijalie kiu yauma alqiyama ninayanywa haya maji yaweze kunizuia na kiu cha siku ya kiyama pale ambapo watu watakapokuwa na na kiu watakapokuwa na hamu wapate walau qatratan min almaa pone moja la maji basi mimi na wawahi mapema hii ni fursatun adhima maji ya samsam ni fursa kubwa kwa muislamu anapoyapata lakini angalia watu ambao sisi tunavyoyatumia katika nia zetu na waangalie waliotangulia namna gani walikuwa wakitumia fursa pindi wanapolipata jambo lenye kheri tupo katika mwezi wa Shaaban kila jambo lililokuwa kubwa ni lazima liwe na utangulizi wake tunaelekea kwenye mwezi wa Ramadhani maandalizi ya mwezi wa ramadhani yanaanzia katika mwezi wa shaaban mwezi wa shaaban umejaa fadhila nyingi kama tutakavyokuwa tunakwenda tunaambiana katika hutuba mbalimbali insha allah lakini ndani katika hayo fadhila zake ni mambo ya kufunga msimu huu unaweza kushangaa mtu ukamfitika wote kwa ujumla wake hata siku moja hajafunga yanaweza akampitikia masiku ya mwezi wa Shaaban hajawahi kusoma walau nisfu juz'in wala nusu ya juzu ya Qur'an utampitikia mwezi huu wa Shaaban hakuna hata mashindano ya sadaka aliyojiwekea kwenye nafsi yake hakuna waliokuwa nyuma kati yetu katika waja wema misimu yenye kheri wao ndio wakati wa kuonyesha mashindano waliotupita huko nyuma walikuwa kwenye mambo kama haya misimu ndiyo wanaonesha mbavu wanaonesha uwezo wa hali ya juu bakari Siddiq radhiallahu anhu aliposikia katika vita miongoni mwa vita vimetangazwa abubakari Siddiq aliitoa mali yake yote mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza nini umebakisha ewe abubakari nyumbani kwako akasema hilo ni la kwangu mimi ya Rasulullah Umar bin Khattab radhiallahu anhu alisema ma sabaqtu ahadan sijawahi kushindana na yoyote katika watu illa sabaqani Abu Bakarin isipokuwa Abu Bakari alikuwa ananishinda mashindano walikuwa wanashindana kwenye mambo ya kheri misimu inapowaijia walikuwa hawarudi nyuma sisi mpaka upewe mawaidha mpaka ukumbushwe lakini ala kulli hali ibadallah tunakumbushana ni kwa sababu ndio uwanja wa kukumbushana bado masiku yapo tumia fursa hii ya kufunga shaaban walau masiku matatu masiku manne jizoeshe katika hali hiyo tamrira liramadana kwa lengo la kufanyia mazoezi mwezi ramadhani na kumalizia hutuba yangu ibadallah natoa tahadhari kwa vijana na kwa waislamu umuman yale mambo yatakayokuwa ni yenye kutushughulisha na mwezi wa ramadhani kwa hakika tujiepushe nayo adau hadha din maadui wa dini hii kila panapokuwa na misimu ya kheri wao hutafuta jambo la kuwatoa watu katika kheri hiyo tunasikia na tunaona katika vyombo vya habari mbalimbali kwamba vijana leo hii wanataka waandaliwe ramadhani kapu waandaliwe shindano mashindano ya mipira kwa ajili ya ramadhan aina uquluna ibadallah ziko wapi akili zetu na haya mambo hivi ni kweli sisi tumekuwa ni vijana tumekuwa ni watu wa kuandaliwa mambo ya kutoshughulisha katika misimu ya kheri hivi kweli sisi ndo tumekuwa ni watu wa kupangiwa mambo mbona hatujawahi kusikia krismasi kapu mbona hatujawahi kusikia kwa resma kapu mbona hatujawahi kusikia na kusikia mengine iweje kwenye ramadhani tuanze kusikia maneno ya sampuli hii hali ya kuwa ni miezi ambayo vijana wengi tunamrejea mula wetu ni mwezi ambao vijana wengi tunajikurubisha kwa mula wetu tunamuomba msamaha kwa makosa tuliyoyatenda tunajiweka mbali na mambo ya kutushughulisha bali sio hivyo tunajitahidi tubakie kwenye hiyo hali hata baada ya ramadhani mbona tena yanakuja mambo ya kututoa kwenye hiyo mistari itakuwa jambo la kusajabisha sana ewe abdallah ewe mja wa allah subhana uliyesalimika kwenye shaaban ukasalimika na ukaingia ramadhani ukaweza kwa mali yako na nguvu zako ukawa ni mwenye kupoteza umri wako na wakati wako kwa lengo la kusherehekea ramadhani kapu uislamu wetu hauna ramadhan cup uislamu wetu hauna mashindano ya ramadhani bali achilia mbali hayo tunaona na tunasikia baadhi ya, ma, ya makombe mbalimbali yanaandaliwa katika mwezi wa ramadhani kwenye vijana mipira sio mwezi wa kushindana kwenye mipira huu sio mwezi wa watu kuonyeshana ubabe kwenye mipira huu sio mwezi wa kupoteza nyakati ni mwezi wa kujielekeza kwa mula wetu tumeshamkosea miezi kumi na moja tumeghafirika miezi kumi na moja tumecheza mipira miezi kumi na moja basi walau huu mwezi mmoja tumrejee mula wetu na sio mipira tu peke yake sampuli zozote za mipira itakuwa ni basketball kama itakuwa ni nini michezo ya aina yoyote kuanzishwa rasmi katika mwezi wa ramadhani huu ni utovu wa nidhamu katika mwezi huu wa ramadhani na waislamu ni lazima tuyaelewe haya tunafanyiwa hivi ni kwa sababu sisi lam nastaiqidh lidinina hatujaamka kwa ajili ya dini yetu ni watu ambao tunaendeshwa na watu na mifumo ya watu wengine wanayoyafanya tunatamani na sisi tuyafanye walioyaanzisha na sisi tunatamani tuyaanzishe lau tungebakia kwenye msingi wa qurani na sunna hakuna hata mtu angeweza kuingiza kidole chake katika dini yetu asingepatikana hata mtu anatoa neno moja kwenye dini yetu lakini pale ambapo vijana wetu ndugu zetu baadhi yetu tumekuwa ni watu wa kukopi na kupesti kutokea watu wa mashariki na magharibi kutoka kwa watu wasiokuwa na dini ndiyo haya yanaingia shay'an fa shay'a na sisi tunasema ya kwamba tukiwa juu ya manabiri kama haya ewe Allah subhanahu wa ta'ala biasmaika alhusna wa sifatika almuthla kwa kupitia majina yako na sifa zako zilizokuwa nzuri man aradana atakayetukusudia sisi wa dinana sharran na dini yetu jambo lolote baya fashghilhu fi nafsi faashghilhu fi nafsi mshughulishe yeye na jambo lake awe bisa na mambo yake yeye mwenyewe haya ya dini ayaache tunakuomba Allah subhanahu kwa kupitia majina yako na kwa kupitia sifa zako yule ambaye anakusudia kwenye dini yetu mabaya anakusudia kwenye dini yetu shari anakusudia kuwatoa watu katika saumu na kuanza kuwavalisha mapensi na makaptura na kuanza kuwapotezea muda wao wa al asri kuwapotezea muda wao wa maghribi na isha kuwapotezea muda wao wa tarawih kuwapotezea muda wao wa kusoma Qur'an faashghilhu fi nafsi Allah subhanahu mshughulishe yeye kwenye jambo lake alilonalo kama na la kwake la kufanya awe bize na hilo hilo kama kuna ubaya wake anaoufanya ufanye nao yeye mwenyewe lakini asiiguse dini yetu wala asiwaguse waislamu haya tunayaomba tukiwa kwenye mimbar mimbari ambazo alizitumia mtume sallallahu alaihi wasallam kuwaombea maadui na kuwaombea kheri waislamu nasi tunatumia mimbari hii kuwaombea wale wote wanaokusudia katika uislamu wetu shari ima wanajua na ima hawajui ima kwa makusudi au kwa bahati mbaya wawaache waislamu wamalize ramadhani yao kwa salama wawaletee makombe wanayoyataka wawaletee michezo wanayoitaka muda wa kuwa hawatu washughulisha kwenye matendo yao ya kheri allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila allahumma anfa'na bima qulna wazidna ilma allahumma anfa'na bima qulna wazidna ilma allahumma ansur al-islam wal muslimin allahumma ansur al-islam wal muslimin allahumma ansur al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka أعداءك أعداء الدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين